Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 2, 1817 Itinatag ang Society of Mary na kilala rin sa tawag na Marianist. Binuo ito sa Bordeaux, France ni Father William Joseph Chaminade, isang diocesan priest mula sa Perigeux. Sa una, Itinuon nila ang kanilang paglilingkod sa edukasyon ng mga mananampalataya sa elementarya at sekundarya. Gayunman, nang lumaon, naisulong din nila ang Marianist lay communities na nangangasiwa sa pagpapaunlad ng pananampalataya ng kanilang mga miyembro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.